kaže hadis je o tome da ne, žena neće naplanjavati namaze koje je propustila za vrijeme menstruacije. Spričao nam je kod tebe, kaže nama ispričao Hamad ibn Zaid, on je prenio od Ejuba, on je debu Kilabe, a on od Muaze. Da je neka žena upitala Išu rekavši, hoće li neka od nas naklanjavati namaze propuštene za vrijeme menstruacije? Da, da ti nisi Harurija, mi bismo imali menstruaciju i nije nam naređivano da naklanjavamo propušteni. Ebu Isa kaže ovaj hadis je Hasanun Sahih, da je više prezeseno na više načina da žena neće naklanjavati namaze koje je propustila za vrijeme menstruacije. A stav je iz svih fikskih učenjaka da je žena dužna na, na posjeti dane Ramazana koje je propustila za vrijeme menstruacije, a nije dužna naklanjavati namaze. Najem rešao, ovaj hadis inače nalazi se u osnovi u Buhari i Muslim. Od Ajče radi Allahu ta'ala anha. Sa malo izmijenjenim onaj načinom, ali smisao isti. Gdje je došla ova žena, koja je inače bila tabin, Mu'ada bint Abdillah, rahmatullahi alaiha, koja inače se ubraja u fatihe i velike učenjake iz generacije tabina. Inače, bila je učenica od Amrta radijallahu ta'ala Anja i veoma se puno sa njom družila i od njih je i uzela pit tako da je postala poznata u svome vremenu po pitanju znanja. Ovo je predaj se ne vidi da je to ona. Kaže, došla je žena, a ona prenosi hadis. Nije htjela da kaže da je to ona. U ovoj predaj. Ali u hadisu koga bilježi imam muslim spominje se da je ona lično, znači pitala. Tako da, da li iz skromnosti ili iz nečeg drugog ili iz nečeg drugoga, nekada čovjek kaže Čovjek je vidio to i to, to, tako se desilo. A on je stvari taj čovjek. Nije ništa slago, on je čovjek, razumijete. Ali ne želi da kaže on direktno, bilo da u tome može biti pohvala njega, tog čovjeka, pa on ne želi, želi radi neke druge, radi pouke, da ispriča događaj. Ali ne želi sebe da spomeni, pa kaže, sestra je vidjela to i to, tako se tako desilo, sigurno je, a ona je u stvari ta. Ili čovjek i tako dalje, zato što ne želi iz nekog razloga da se zna da je to ona. Ali kažem, predaj u Sahih Muslimu, stoji da je to ona Muaza bint Abdillah koja je došla i pitala Aisha radijallahu ta'ala anha u predaju od imam Buhari stoji kaže zbog čega da žena propušteni post a ne naklanjava propušteni namaze kao da hoće da upotrebi svoj mozak da shvati kakva je razlika između namaza i posta pa nam je naređeno da napaštamo propušteni dane posta u mjesecu Ramazanu koji izostavimo u vremenu hajda, a nije nam naređeno, nije nam Allah u poslani sa svem naredio da, da naklanjamo propuštenim namaze. A kako je različit među posta i namaza? Vidimo, zavrano, braću i sestre, da čovjek ne smije previše upotrebljavati svoj razum. Razum ima svoje mjesto. I on je ograničen, ima svoj nivo. I ne treba pretjerivati u pitanjima. Ne treba pretjerivati u pitanjima. Do te mjere da imate kuranski ajat, ja ili na amenu, la tas eru anas ja in tubde lakum tesu'ukum. Ovi koji vjerujete, nemojte puno pitati, nemojte puno zapitkivati o stvarima, ako vam se objelodane, naškodit će vam. Do te mjere da kaže Allah, poslanih sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga bilje žiman Bukharija. Najveći nasilnik jeste onaj koji bude nešto upitao, pa zbog tog njegovog pitanja dođe objava u vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa nešto se zabrani ljudima. Da je šutio šta? Ne bi uopće se to zabranilo. Od tuda ashabi su radovali se kad dođe Beduin pa pita nešto Allah poslanika koji je zemlje. Jer oni nisu htjeli da pitaju koji su bili blisku njemu. Jer se bojali ovog ajeta. I bojali se ovog hadisa Allah poslanika sa sve. Ali se radovali kad dođe neki Beduin i pita Allah poslanika sa sve određenim propisu. Oni su tada trebali ruke da čude Allah propis, ali nisu oni uzrokom da dođe određeni propis. Zato imate hadis od Allah poslanika koji je zemlje. Od Omer Muhataba radijallahu ta'ala anhu koji kaže Helek il mutenatti'un. Propali su oni koji pretjeruju. Na ovakav način, najmanje sitnice vidjet ćete kada on pita, on istražuje maša da vari kao. Da ima, čini ko se ima možda harama kako sebe. Ali ćete vidjeti najmanje sitnice, vamo dođe, pita se, pitkuje i čačka, a pardon je možda propušta. Te neke stvari su pokuđene u islam i ne znači čovjek mnogo uključati svoj razum tamo gdje mu nije mjesto. Šta tebe briga što Allah subhanahu wa ta'ala naredio ženama da nam baštaju propuštene dani Ramazana, a nije naredio im da naklanjavaju propuštene dane namaza u hajdu. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji nešto zabranjuje i koji nešto naređuje. Vala muakiba ni hukmi i nema niko ko može doći i dati nekakav svoj komentar na njegovu zabranu i na njegovu naredu. Otuda kada je došla ona, Muada bint Abdullah da pita Aishu na ovakav jedan način, otuda je Aisha dala joj lekciju. Odvojila je malo nošla je pameti, kaže Harulijetem, anti, jesi li ti iz mjesta Harura, jesi li ti to od Haridžija, koji su na ovakav jedan način shvatili da žena mora naklanjavati propuštene namaze iz hajda. Niko od ummeta Muhammeda s.a.v. nije rekao ovo da žena mora naklanjavati propuštene namaze u hajdu. Osim Haridžija. Zbog čega? Zato što oni kažu sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije argument. Što nađemo u Kur'anu, u to vjerujemo. I ta ideja je danas dan imate kod određenih sekti koja se nalazi u svijetu, zovu se Kur'anijoni, tako se zovu. Samo kažu slijedimo što nađemo u Kur'anu. A sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ne prihvataju. Te određene stvari, ne prihvatanje sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam su ubasili šubhu kasnije su prihvatili same šarije maturidije po pitanju akide i vjerovanja. Koji kažu mi ne prihvatamo hadith koji je ahad, koji prenosi jedan ashab ili jedan prenosi oca u akaidu. To su veoma bitne stvari koje kažem ne možemo sad objašnjavati na ovom mjestu. Ali kažu, ne možemo privatiti po pitanju naših vjerovanja. Hadite koji su ahad, mora biti mu tebati predaje. Ovdje da imam Buharija, rahmetullahi alaihi, u svom sahihu. Poglavlja napisao po pitanju privatanja, po pitanju privatanja hadisa koje prenosi samo jedan ashab ili jedan prenosioc. I spomenuo je hadita Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam u to poglavlju. Poput okretanja i promjeni kibli. Gdje je samo jedan ashab došao i obavijestio ashabe da je došla promjena kibli. I oni nisu rekli treba vas doći deset dana posvjedočite. Privatni su samo jednog ashaba. Zatim privatan je zana. Je samo jedan čovjek uči jezan. Za čije učenje jezana je za namaz. Omrsivanje iftara, postača. Nećemo doći da je zajedno na 10 ili 15, 20 ljudi da pozivajući da je došlo namasko vrijeme. Nego slušamo jednog čovjeka koji je musliman, koji je pobjednik i privatamo njegovu informaciju. Tako imam Buharija hadise spomenuo ovo poglavlju da bi potvrdio vjerovanje ili sunneta vada džemaa koji privataju jedan hadid, odnosno predaje koje su ahad. Kaže, na ovo meselo velika mesela u akidu, u vjerovanju, velika mesela koju se glavlja ša, žarima turidije, Jer kažu, kad čovjek jedan dođe i kaže neku informaciju, kaže njegova vijest ima mogućnost 90% da istinu rekao šta, a 10% šta, da je slagao. Kad je zbog ti 10% ili 1% ili 0,5% određene mogućnosti, uvijek postoji mogućnost da je slagao, kaže mi ne možemo privatiti hadise koji govore po pitanju vjerovanja. I odbacuju hadise koji govore po pitanju gajba. Osim u telaki predaje. Mnogi su problemi ušli na ova vrata, šeitan je prišao zbog filozofskog shvatanja, zato što u filozofiji da bi jedna informacija bila tačna šta mora doći na stepen toliko ubjeđenja da ne postoji ama baš nikakva doza da ima tamo nekakva mogućnost da se da je uđe u tu informaciju laž. Odu da oni kažu Kur'an je kat'i. Oni bili zato što Kur'an došao mu te vatim predajom. I svaki kuranski ajet jeste dokaz u koji nema sumnje, jer ga prenosi toliko broj ashaba. Zato što ga toliko prenosi broj tabiina, dok nije zapisan, da je nemoguće da se ljudi sakupili da slažu, da se svi slaže, da, da se sto ljudi, ili deset hiljada ljudi slaže na jednu informaciju, oni kažu sam Kur'an i Katari. Nema sumnje u njegovu vjerozostojnost i informacije koje se nalaze u Kur'anu. Ali kad je u pitanju sunnet Allahov poslanika po pitanju gajba, kaže se to, stanite. Zato nam Bukhari da je pokazao objeđenje i vjerovanje i sunnete u I da je pokazao objeđenje na kojem su bili ashabi. Spomenuo poglavlje, imate velike rasprave, draga braćo, i danas dan, imate knjige koje pišu islamski učenjaci, baš zbog oboga što kroz ova vrata, kroz ova vrata, naći se novim prostorima ovdje, koji studiraju filozofiju umjesto vjerovanja, između, umjesto akide, koji dođu i kažu, draga braća, nemojte mi reći bilo šta. U pitanju haditha Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u Allahu imenima i svojstvima. Jer kaže, za mene to nije argument. Jer je hadis. Ahad. Hadis koji su Buhari ne priznaju u vjerovanju, zbog čega? Zato što nemate, draga reći, možda sam desiti hadisa koji su mutevati. Nema, možda sam desiti, svi hadisa, nema, možda sam desiti hadisa koji su mutevati, predaju. I to motivator lafzan. Imate motivator lafzan i motivator mane. Motivator lafzan da bude znači sam izraz isti. A mane to je hadisi mnogo broj izgošla po pitanju recimo Mesiha. Dejjala. Koji su motivator. Po pitanju dolazka Isa i Sama. Nije se došli hadisi svi će Isa motivator. Ali su došli hadisi koji upućuju da je tu. Koji govore da će doći Isa i Sama da su došli do svih stepeni da su motivator. Tako da kažem kroz ova vrata ušla su i mnoge fitne i mnoge zabude, jer su oni prosmatrali kroz prizmu filozofa. Jer filozofija ne prihvata ovo. Oni se morali povinovati filozofiji i onda su došli u sukob sa sunnetom Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. E oto da kažem, ova osobina koja kod njih jeste upravo od Haridžija, koja će, ćete naći kod njih kontradiktornost, pa kontradiktornost i kod same Haridžije. Gdje su isto što protivali i nebitali radi Allahu ta'ala anhu. Zato kaže, uzeo si sudije da ti presudi Ebu Musa Nešari, koji je čudnik, a nisi uzeo da ti presudi Allah subhanahu wa ta'ala. Izaći si sa parolom, la hukma illa lillah. Nema vlasti osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Ali ibn Vitali kada je čuo za ove riječi, kaže ovo je parola koja je istina, jeste. Sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali kelimetul haq i uradu biha zbatil. To su riječi istine, ali ko se želi laži. Tako vi se, oni kažu svobode, prava, jesu, to su riječi istine. Ali to su parole s kojima se veli nešto sasvim drugo i deset. Laž, obmana, razumijete. Tako su i oni izašli sa parolom koja je istinita. Ali se želi sa njom zlo. Želi se ubiti Ali ili Vitali. Želi se izaći protiv halife muslimana. To je poglavlje, jedno čitavo, čitavo poglavlje koje je zanimljivo i koje se treba proučavati. U tim miru imam Bukharija spominio hadisu u pitanju Haridžija, spominio hadisa od Ebu Musa Jašarija, spominio hadisu od Ebu Vitaliba radijallahu ta'ala, a njima koji su došli po pitanju Haridžija, da su oni najgori narod od ovoga ummeta, koji će izlaziti iz Allahove subhanahu wa ta'ala, vjeri kao što strijela uđe u životinu, izađe nakon strijela, prođe i izađe. Tako on ušao u vjeru, odmah izašao. Naći kontradiktornosti kod njih, da su jedan od njih naiđe, naiđe pokraj palme sa hurmama, koja je bila vlast za židova. A imali su ugovor sa židovima, da je ne smije ubijati. Kaže, on je pod zaštom, on je zimnija. I ne smije uzeti hurmu jednu od židova. Boji se Allah ručanu. Ali kada je došao Abdullah ibn Habab, sin od poznatog ashaba Hababa, ubili su ga, draga braća, njegovu ženu, su rastvorili izvadili dijete i ubili ga. Pogledajte, zato što su vidu da je nevjernik. Ashab Allah poslanika nevjernik, proglati ga nevjernikom. A babu hurmu nisu smjeli da uzmu. Zato što su pogrešno shvatili Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kaže Allah poslanik sa sallam, Kastimune salatakum min salati. Vi kad vidite njih kakvi, kakvi će biti u namazu, smatrat ćete bezvrijedim svoj namaz. Vi, ashabi Allaho poslanika, smatrat ćete svoj namaz bezvrijedim, odnosno nije u namaz. Abdullah ibn Abbas kada je otišao da raspravlja u Nahraman, sa njima. Da im argumentira, proglasiti su Ajšu, radi Allah ta'ala na ana nebelicom. Tekfirili su redom ashabe. Kad je ušao Ibn Abbas da raspravlja sa njima, zatekao im je draga braćo učenje Kur'ana. Ništa nije čuo drugo osim Kur'ana. Samo. Tako je čuo u njihovom logoru. Zamisli, ti dođeš da raspravljaš sa ljudima, gdje ne možeš čuti nijedne riječi osim riječi Allah subhanahu wa ta'ala. Fitna iskušenje. A vamo, dođe ashab Allah poslanika ubiju ga. Proglasi Ajšu, majku, našu, proglasi nevjernicom. Proglasi Ali ibn Vitalba nevjernicom. Protekvili se ashabe. A vamo i badet, njova, koljena se zrdebljava od toga koliko su dugo bili na sržbi Allahu subhanahu wa ta'ala. Grbe su im bile na crnu koliko su dugo bili na sržbi Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je bila velika petna među ashabima u odnosu na njih. Jer iskušenje kako, kako voditi rat protiv takvih ljudi. Ali zbog neznanja i zbog ovakvih određenih pogrešnih shvatanja o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri, naćete ih da su šta otišli, zaglavili. Do te mjeri da su obavezali žene koje su u hajdu da moraju naklanjati propuštene namaze. Pa kada je došla ova jedna žena i pita na ovakav način, Aisha radijallahu ta'ala anha, gdje Aisha radijallahu ta'ala anha, joj kaže stiha rubija, Jesi li ti koharidžije koji su bili u ovom mjestu Harura, koji tako isto svačaju i kažu da žena treba naklanjati namaze dok je u hajdu. I onda je rekla Aisha radijallahu ta'ala anha, kako na, se navodi u hadith koga bilježi imam Bukhari i muslim, kunna nahidu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fin umar bi qada rasijan wala umar bi qada i salah. Kaže mi žene smo imali u vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam hajdu. Pa nam je bilo naređeno da napustimo propuštene dane Ramazana, ali nam nije naredio Allah u poslanih da naklanjamo propušteni namaz. Da se Allah čeru nagrada.